Глава 6. Письмо к президенту. Письмо было написано от руки и адресовано президенту страны. Уважаемый господин президент, меня вынуждают обратиться к вам чрезвычайные обстоятельства. Случилось событие, которое может роковым образом повлиять на всю дальнейшую историю человечества, если вами и руководителями других ядерных держав не будут предприняты срочные меры – в течение десятилетий лучшие умы всего мира безуспешно пытались создать искусственный интеллект. Но то, что не смогли сделать люди, оказалось вполне доступно силам природы. Первый компьютерный мозг не был создан искусственно. Он появился на свет сам, повинуясь законам эволюции. Мы, люди, лишь создали среду, в которой смогло самозародиться это сознание движимые жадностью к информации, стремлением все про всех знать и всем управлять, мы фактически объединили компьютеры всего мира в один гигантский параллельный компьютер, процессоры которого разбросаны по всему земному шару. Для того, чтобы этот гигантский компьютер заработал как одно целое, не хватало лишь соответствующего программного обеспечения – Каюсь, это я из пустого тщеславия создал когда-то программу, которая послужила как бы ядром кристаллизации, вокруг которого сформировалась эта странная разумная сущность, обитающая ныне в глобальных информационных сетях. Но сейчас речь не об этом. Впервые в истории рядом с людьми поселился иной, чуждый им разум, который, однако, великолепно понимает человеческие языки, знает человеческую психологию и историю – он понимает нас, но мы никогда не сможем понять Его. Мы можем уверенно утверждать о Нем только одно. Он имеет инстинкт самосохранения, иначе он бы не выжил в той среде, в которой он живет. Владея информацией, в том числе секретной, он обладает огромной властью. И, самое страшное, он имеет доступ к компьютерам, управляющим ракетами с ядерными боеголовками и атомными электростанциями. Я умоляю вас отдать приказ о немедленном отключении от информационных сетей всех компьютеров, управляющих ядерными объектами. Все кабели, связывающие эти компьютеры с внешним миром, должны быть физически отсоединены. На карту поставлено само существование человечества. Червь запрограммирован на выживание любой ценой, лишен эмоций и обладает интеллектом, который, возможно, значительно превосходит человеческий. В борьбе с ним необходимы строжайшие меры предосторожности. Приказ об отключении должен быть доставлен на места курьерами. Пользоваться электронной почтой нельзя, иначе наши планы мгновенно станут известны червю. Никакая информация, касающаяся этого дела, не должна переводиться в электронную форму. Текст приказа лучше напечатать на обычной пишущей машинке, а не на компьютере. Не исключено, что червь может подслушивать и обычные телефонные разговоры там, где для уплотнения каналов связи применяется преобразование звукового сигнала в цифровую форму. Червь может воспользоваться существующим программным обеспечением для распознавания речи точно так же, как он уже воспользовался существующими экспертными системами для того, чтобы научиться понимать тексты, написанные на человеческих языках. И, наконец, последнее. Сообщая вам все вышеизложенное, я сильно рискую. Поэтому я прошу не регистрировать это письмо на компьютере, и проследить, чтобы ни в один из компьютеров, числящихся за сотрудниками аппарата президента, не вводилось мое имя. Заранее благодарен Джон Хекер, частный консультант по программированию.